Mon nouveau de Listen! Jacques nan kay la. La Merci kanpe devan kay la. Pye bwa a dèyè baryè a. Kabrit la devan baryè a. Yvonne ak Sovè chita anba pyebwa a. Gen poul yo nan mitan lakou a. Chen an sou chèz la. Chat la anba chèz la. Sovè chita kote Yvonne.